Pitanje glasi, da li se ikada u istoriji Islama koristio Kur'an sa izmijenjenim sadržajem? Ne, to nije Kur'an. Kur'an. Znači, Kur'an je, je Kur'an, Allahova riječ koji uvijek začuo. A da, da li se ikada... Imali, imali delil, znači neki... E, Ako je neko pokušavao da... Imali neki kuranski ajet koji govori o tome da se Kur'an ne može promijeniti do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an Karim je Allahu govor, kao Allah se čuva, inna nahnu nezilne zikr, inna lahu lehafidun. Mi smo spustili Kur'an mi ga čuvamo. A da se Kur'an koristi imam Kur'ana, to nije Kur'an. Pokušaj je da bude Kur'an izmenjen, la. Ako je bilo nekada u nekim detaljima se spominje u literaturi da su takve osobe kažnjavane, da je Allah spuštao prokletstvo na one koji su htjeli upravo da mijenjaju Kur'an Karim.